Auscultu cae ripetu. Porzio sestec du. Ocasas congresso en Bruno, Cechio. Mil esperantistoi el quin continentoi vivigas la lingvon per sia cesto. Audigios prelegoi, ocasos discutoi, culturai eventoi abundos en Bruno. Ni gioias pri verda socia etoso. Ancora une eblas rapporti pri tio. Ciar devos ancorau ocasi tre multe. Post unu semaino ni vidos pli clare. Ciu cio funcciis dum tiu congresso por nia afero congresso tre gravas. Precipe citiu plei granda congresso. Gi montras la forton de nia movado. Dum pli ol cent jaroi funccias la lingvo. Comuna compreno accelas la pazon. Yes, Tio tre gravas en nia epoco. Mi shatas parolon, mi shatas musicon, bel sonain impressoin mi captas volonte. Mi estas sentema pri ciui sonajoi, pro tio mi tute mal shatas la bruon mi ciam laueble evitas la bruon. Sed foie ocasas necessai laboroi. Exemple ce domo por fari riparoin. Cai tiam mi devas elteni la genon. Mi vere suferas, sed kion mi faru? mi tiam esperas che baldau finigios la accia offendo de miai oreloi. Bon chance la bruo ne ciam audigias. Mi pregias che dauru la pauso pli longe, sed tien gi revenas, insiste, penetre. Mi metas la mano in sur in oreloin, nun regas silento mi estas contenta vetero neniam convenas por ciui dum unui contentas aliai mal gioias ni estu modestai pri niai desiroi nur gravas ne havi extreman veteron ni plantis ter pomoin en nia giardeno. Char proprae ter pomoi presentas valorum. La plantoi promesas abundan ricolton. Ie bona qualito por nia consumo. Por nia tag mangio ni havos gulasion. Ni devas aceti la bovan viandon. Ni ancau besonas tre multe da cepoi, leggere rostitain je bela coloro. Li giuas bonscianze tre altan pension. Li povas el spesi suficie da mono por habi plesuron cun sia ezzino do lia bon stato permessas tre multe. Aperis rideto sur scia visaggio. Si estis felicia pro lia decido. Li ne pluren contos alian virinon, cun ciu li longe intime rilatis la sex aventuron li tutte ne pentas, char estis plesuro sen aina problemo. Sed lia et zino exis pritio. Sed li ne attentas pri sciai riprocioi. La situazio nun estas strecita la comunicado ne estas tre bona. Comuna agado nun ne pre necessas. Ocasos concerto cun fama pop gruppo. Citiui exerzoi ne estas sen sensai. Vi povas reverki la texton lau place paroli signifas che vivas la linguo. Cai tion ni ciui ja vere desiras.